Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Za Jezisiem szli dwa slepci, a chlasicie wolali. Synu Dawidów, smiluj się nad nami. Jak weszł do domu, przyszli ci slepci k niemu. Jezus im rzekł, wierzyte, że mam takową moc. Odpowiedzieli mu, Ano, Pane. Dotkli se tedy jejich oczy a řekl, ať se vám stane, jak věříte. I otevřeli se jim oči. Ježíš jim důrazně nařídil, ale ať se to nikdo nedoví. Oni však odešli a rozhlasili to po celém tom kraji. Slyšeli jsme slovo Boží. Chwała Tobie, Chryste. Milowani bratrza, sestry, to co prorok Izajasz przedwida do wzdalene budoucności, ewangelista iż popisuje jako przytomny prawie se odechrabaici przybieg. Proroctwi se napełniuje, jeżeliś uzdrawuje dwa slepce. Jednim z mesjańskich czynów je nawraceni z raku slepym. Prorocy ochlaszowali že na tomto skutku se pozná příchod definitivní spas. Gdyż Mateusz przekłada wyprawieni o uzdrowieni dwóch slepcu, snarzy se omezić popis tej udalosti na minimum. Ale oto widz se zabywa jeżyszową moci, a poukazuje na wiru uczedniku, nebo człowieka, na niemż Jeżisz wykonał zazrak. Víra toho, který hledá u Ježíše své uzdravení, se projevuje v prvé řadě nasledováním Ježíše. Pokud żyjemy z pohledem uprzejmym na Boha, nie musimy się niczego bać. Wira, jeżeli silna, chrani cały nasz żywot. Jeżeli Chrystus kładę tutaj podminku, abychom żyli z wiry, protože pak budeme schopni odstranit nebo odstraniować ich hory. A je tolik věcí, které je trzeba odstraniować ve světě, ale najpierw v naszym srdci. Víra je největší poklad, który mamy, a proto musimy poużywać wszechne prostředky, abychom ji uchowali a posilowali. Takiej logicki musimy ochraniać przed wszystkim, co by im mogło sposobić ujmu, przed szpatną cedbą, czedbą zejmena w období, gdy są bludy rozšířenější nasz indy, przed zabawą poskvrňující dusi, przed lekadly konsumni społeczności, przed televizními programy, które by mohly přijatému pokladu uszkodzić. Wyużywajmy prostředku k wchodne formacji. Oto dokładniejsi, ocz slożitejsi są prostředí a situace, ve kterých se odvíjí náš život. Snažme se při nedělních a svatečních mších svatých zvlášť pozornie modlit credo, abychom víru vyznawali oprawdowie. Dalszy wiec. Dwa slepci z nim musi wstąpić do domu, a teprve tam z nimi chowori. Ewangelista nam tak chce naznaczyć, że ко светлу віры можемо доїти повзе безполеченстві віруючих, a że każdy, kto się przybliżuje k musi wstąpić do społeczeństwa z Nim, a nasłuchać Jego Słowu. W domnie są oba slepci przeskołszeni, aby potwierdzilo, że wira ich na dół do wierze, z spasitalną moc. Zarobeń wede cele społeczeństwi chrześcijanów, aby na zbytne skoušky víry překonavala modlitbou, zvědomím, że Ježíš pomacha tomu, kdo jej prosi z czystym a upřímným sercem.